Endaiako ondartzan gara, marea laranjaren erdi erdian, bizitari batzuei entzun diegun bezala, eta gurekin hemen, herriko inguruko biditugu, martxel eta garazi egunan. Zer moduz, doa, Euskara bentura? Ondo, ore, oso ondo horrengoz. Egazkina, nola ez, ondarrebiko aireportua beti presente, ziko dugu pasatzen. Ongi beraz bai? Bai, bai, horrengoz ondo eta, ja, oza, kristuan esperientzia ukaten ari gara eta orain gaina etxet pasatzen ba, oso eroso. Le kriston esperientzia aipatzen duzu, Martxel, lehen aldia duzu honetan, garazi? Bai, bai, lehena, ezin errepikatu, baina berba aurrengoan xerpa moduan. <laughs> Lehenaldia bai, baina pentsatzen dut zuen ingurukoek motibatuta ere etorriko zinetela, ez? Ezagunik bazenuten e, lehenago aritua? Bai, e, ja, lizeoan taula daunekin aipatuz, egia da batzuk joan direla eta kontatu egoten ja, kriston lagoak emantzizki egoten etortzeko. Atarratzetik ah, abiatu zineten, okertzen ez banaiz, duela ba, iru aste, izango dira, jadanik, azken amarregunak e, eh, dituzue getxora, bizkaira, iritsi aitzin, egin duzue mendia, egin duzue ondartza, hemen e, eh, itxaso bazterrean gaude, aroa ere denetarik izanen zenuten, horri guziari nola aurre egiten zaio, Martxel? Bai, ba, e, eh, Horengoz oso ondo Tristan sortauki gu bat, dira zeren e, euri oso gutxi egin dugu, eh, berorik ez, jasik, eta ba, mendian, e, orain datoz duzote egun bero batzu, baina ba, mendian ginen bitartan oso ondo egin dugu, eta orain kostaldu guztia dugula ba, ondartetatik pasako gara initz, eraz, momentu da, bero egiteko. Orain beraz, Bizkaiko kostaraino den dena kostaldetik guztu? E, bai, hori da. Pasako donostitik, leketio, bermeo eta aukatuko guia getxon. Beraz, e, ibilaldian gustora, eguraldiak lagundurik, eta okerrez banaiz atxaldeetan ibilaldiaz gain izaten dituzue jarduerak, ez da? Bai, e, beti dugu dinamikaren bat edo eta e, askotan datu zitzaldiak ematera edo edo egiten dugu jokoren bat eta ba hori bestela batzutan ukan dugu denbora librea herria herriak bisitatzeko eta horrela eta be oso ongi haude. Mm. Zaldiak eta. Garazia aipatzen zenuen e, eh, liceoan zaretela eta horrek motivatu zaituztela ona etortzeko 16 17 urtekoak zareteko gertzen ez banaiz hemen guztiak eta zuekin batera aipatu duzun bezala urdinez jantzirik xerpak helduagoak baina haiek ere gazteak gazte giroa ez Bai, bada beti movimendua beti bairago gok segitzeko eta xerpak dira gurekin jolasten ari direnak. Ez da oso plan seriosa, <laughs> esan dezakegu. Uda pasatzeko aukera ona, beraz, eh? udaleku berezi honetan. Bai, bai, da, e, pues, kristen aukera, eh, azkenan ustaian gainera, be, ez dago festa iniz, be, da momentu, momentua uporretan joateko eta horrela, eta hau da, ba, jende pilo bat ezagutzeko aukera, eta gaina gazte artean oso ondo, eta gero, gero era ezagutzen dituzu jende pila, topatuko ditugunak e, festetan eta horrela, eta ba, oso ongi. Festa ipatzu duzu, egin duzu, e, festa pixkat edo? Ez, ez dugu eukio aukera orain. Hori azken egunean ingo albortan. Endaian gaudela, ipatu dugu, zuek hemengoak zarete. Beresia da, erritik pasatzea, pentsatzen dut askok izan duzuela espedizioan e, norbere erritik pasatzeko aukera, zerbait egiten du horrek? Bai, ba, gero zure erritik pasatzea ia da bitxia egiten duela hola espedizioarekin pasatzea, baina bueno, polita eta badakizu ere noiz iritsiko zaren, nondik pasako zaren, pixkat ubikatua sentitzen zara. Mhm. Mene eh, kasino zarra pasa berri dugu eta ezker hartzera goaz eta hiru taldetan banatzen zaretela kontatu didate animatzailek em, kriteriorik bada banaketa horrentzat? E, erritmoa da, erritmoa eta atxeena. Mm e, gerozta hori da, baude trikuak, erritmo motelago batean bagoazenak eta atxeden gehiagorekin, katxagurriak erritmo erten batean, eta eroia erbiak, oiek, badazte korrika askotan eta azkar. Zuek beraz erbiak, Martxal? Ez ez gutrikoak nahiago dugu e, eh, lasai joan, e, gara kantari, horrein zuten da hor, atzean kanta, kantan ari dela. Eta irutzen zaigu Be bai, erbitan ez duten bora ematen, gote korrika-korrika eta ez duten bora ematen disfrutatzeko bidea, eta da nahiago dugu trikutainan. Bikain bikote, ba animo, ziko dizuet eh, arna sarrapatzen, eta mila eskertu animo. zuri.